lehenik ez dela bere proiektuaz azpimagatzen du erriko etxeak, pribatu baten abaizik eta Dreal eskualdeko ingurumena zerbitzuak duela azken ukanen. Eta Drealak onartuko balu segipen batzordea osatuko lukete ustaritzen, Bruno Carrera hau zapesa. On a demandé à ce qu'il euh, respecte évidemment ses engagements, mais qu'on aussi un comité de suivi euh, avec lui et avec les habitants. Denak ados dira erraiteko izdi edo eraikuntzako ondarkintegiak falta direla errobin eta Ipar euskal herrian orokorki, ensemble ustaritz oposizioko taldeko Bruno Sandrezen dako, lekuak du arazo bat sortzen. en bout de quartier, à 3 km de l'axe principal qui est la RD 932. C'est pas cohérent, ça va amener des nuisances sur le haut du quartier d'Arance. Bruno Sandresek, gehitzen Bruno Carreren gehiengoak aldatu Asken, PLUak diola Tofolo enpresari proiektua baimen D'ailleurs en 2016, l'entreprise Tofolo avait demandé de créer une, une ISDI à cet endroit-là. Ça avait été refusé parce que le PLU ne le permettait pas. Aujourd'hui, c'est possible grâce à ce PLU. Bruno Karrerek autu hori defenditzen du eganez hori esker ama bost urtez kontrol bat atxikiko duela erriko Si euh, le zonage initial avait été respecté, hein, donc un, un, zonage qui permettait des activités euh, artisanales entre autres, il y aurait eu possibilité de développer des artisanales sur ce terrain-là sans aucun contrôle ni de la commune ni des habitants. Bruno Sandrezek leporatzen dio auzapezari ez dietela proiektu horren berri eman, izdi horren inguruan instalatu diren auzo berrier. Les gens qui ont fait construire, ils ont des projets peut-être des fois qui dépassent les 400 000 euros, ils se retrouvent avec une ISDI à côté, je me mets à leur place, c'est compliqué quand même. Garrerek erantzun dio segipen batzordeari esker kontrolatuko dituztela tofolo aktivitateak, ahabots, errauts eta kamion trafikoari doazkienez. Le but pour nous, c'est que les nuisances ne soient pas augmentées Dut façon très très légère euh, sur le quartier. Eta tofoloren proiektua onar balezat realegiturak, hauzoko lurrak ez saltzeko engaiatu da ustaritzeko etxea.